Batian hau, bestian hura, egiazko konzertazio eskasaren falta dela arduradun politikoen ganik, eragire sozialak sindikatuak eta nagusiekin gaitzesten dute bi sindikatuek. Geinerat, diskurtsoa egunetik egunerat aldatuz duala dio zam lekuko CGT-ko permanenteak. Horait gobernuko bozera maile batek martxoan errantzaukula euh, maskak deusendako etzola balio. Orain, azaltza euh, daukute, enpresa, eskola, euh, leku publiko zerratu guzietan ezari beharko dela, hirietan ere, baionan bezala baite espadakoa da, iduritzen zaut, itxu manduka dabiltzala. Le masque, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui est quand même assez flagrant, quoi. Il doit être dit que doit l'avoir syndicat Pentsatzen dute, haiek Parisen A a aplikatuko dela toki guztietan. Eta badakigu denok, ez dela posible horrela erabakitza eta aplikatzea neurioiek. Denok batera jarri beharko gineateke mai inguru batean eta hasi hemendik gogoetatzen zer egin den eta zer ez den. Hori egiten ez den bitartean, be, ibiliko gira, orain arte ibili garen moduan, gaur zerbait esango dugu eta bihar bere kontrarioa eh, esango digute. Masken ornitzia enpresen gain izanen da, baina eskola erduakienez, familiek ez lituzketela gastu horiek pairatu behar dio CGT-ko permanenteak. Il faut qu'il une vraie réflexion sur la gratuité des masques. Voilà, au prix que ça coûte, euh, si on prend une famille de 4, euh, il faut changer toutes les 4 heures de masque, euh, tout le monde pourra pas se le payer, quoi. Et c'est pas juste. Frantziako lan ministroak, osagari publikoko goi kontseiluaren erantzunen bea dela errandu, ikusteko zoin sektoreetako enpreser gentzenalko zaien maskaren obligazioa.